Bon dia, bon dia i també bona vesprada. Tornem una altra volta, sí, una altra volta sí, a la ciència de cada dia. L'espai de Cabiló Ràdio en el que intentem explicar eh, algunes qüestions de, que formen part de la nostra vida quotidiana en base als aspectes científics científics que hi ha al voltant d'elles amb el nou any, eh, quasi que seguint un poc l'estela d'altres programes com el de Ara en toca a mi, que va fer un especial i pareix que canviarà el seu estil, jo també he plantejat canviar el format del programa i donar-li un altre aire. Eh, el que intente fer és copiar un poc l'estil que tenen altres podcasts de ciència que hi ha per ahir, com el que vaig promocionar en l'últim programa, eh, dels amics de Paciència la Nostra, estos catalans que estan un poc com una sota, i o altres programes, altres programes de ciència, altres podcasts coneguts també dins d'aquest món de la divulgació, com és el de la gent de la Guardilla, que emeten en directe en Sevilla Web Radio. Eh, bé, la idea també és que, a part del canvi de format, és que siga un programa un poc més dinàmic i per això tinc així una col·laboradora que m'ajudarà a llegir i comentar les notícies científiques al llarg del programa. Ella és Àngela Baldó, benvinguda per estar així. Gràcies, moltes gràcies, Pere. Eh, Sí, perquè quasi que va ser un, un, una, una improvisació el divendres cridant escolta, pots, pots ajudar-me a fer el programa? I, bueno, així estem. Mm. I jo encantada, perquè com sóc fan del programa, pues estic, ah. encara que no m'ho crec. Molt bé, <laughs> molt bé, molt bé. Moltes gràcies. Eh, bé, eh, explico un poquet la, la idea nova, és eh, fer diferents eh, seccions eh, per, fer, per fer un repàs ampli de l'actualitat científica i explicar també, per altre costat, eh, eh, la ciència que hi ha darrere de, de, eh, d'aquestes històries i contar també algunes curiositats científiques que igual vos poden assaltar eh, al, a aquestes ments inquietes com, com la d'Àngela que diu que es fan del programa o a vosaltres que esteu, que esteu escoltant-nos. Eh, tot això es pretén fer sense deixar de costat el tema central, un tema central eh, sobre algun aspecte quotidià del qual s'intenta explicar eh, això, la ciència que hi ha al darrere. Eh, avui tractarem les reaccions químiques que ocorren mentre estem cuinant. Bé, parlarem d'algunes de les reaccions. Eh, I bé, ja que estic, abans de continuar, voldria dir que en el programa d'avui la informació està extreta essencialment de blogs com el de Francis Villatoro, Jean Coiruin o José Miguel Mulet, i, o els podcasts de Luis Quevedo, que el podcast li diu Ideòmica, o el de La Guardilla o també d'algun llibre de divulgació científica com El ladrón de cerebros de Pere Estupinyà o un altre de Antonio Martínez Ron, que és un periodista científic i és un recull d'entrades de, del seu blog que es diu Fogonazos. Eh, vos poso els enllaços a, a tots aquests blogs eh, en la mateixa entrada d'aquest podcast així en Cabildo Ràdio. I bé, jo sóc Pere i si aguanteu, pues, mm, eh, Àngela i jo vos acompanyarem durant uns minuts. l'actualitat científica en la web. Bé, com acabo de dir, eh, farem diferents seccions al llarg de tot el programa i comencem amb la l'actualitat científica que podem trobar en estos blogs que acabo de comentar o podcast de divulgació científica de tota la infinitat eh, que hi ha per la web. Jo he triat un, un seguit de notícies que m'han paregut interessants per, per pues, raons perquè sí, eh, i, per, i intentarem resumir així eh, Àngela i jo i, i comentar un poc això. Eh, esta vegada, com que és la primera i he estat acumulant notícies des de fa algun temps, eh, igual és un poc llarga. Tenim cinc notícies de Xina, mm, no sé, ja veurem si estem llarg i, o el programa següent tenim sis, no sé, ja veurem. Bé, passem, Àngela, si això, eh, ens comentarà la primera notícia Vale, anem allà. La primera notícia es parla de que els científics del MIT, el famós Institut d'Investigació de Massachusetts, junt amb un metge de Boston Children's Hospital, han desenvolupat una adhesiu per a unes operacions quirúrgiques en lloc dels típics punts de sutura. La idea és evitar el dany adicional que fan als òrgans el fet de posar aquests punts, cosa especialment importants en òrgans encara dèbils, com poden ser els dels xiquets, tot i que es podria aplicar també a altres pacients. Aquesta man aquest material, s'activa per llum ultravioleta i es desfà amb el temps, quan l'òrgan ja està regenerat. Actualment estan ja desenvolupant, estan desenvolupant-ho i encara no, no hi ha resultats ferros, no? però estan aconseguint... Sí, sí, sí. Eh, pareix que sí han tingut un bon resultat, estan en ello. Eh, segons se el, el, tío en la notícia, eh, crec que han contratat una empresa de, de, de França per a que faci l'adhesiu. I bé, perquè realment clar, la lesiva ha de resistir la, eh, les tensions que hi ha des de, del, del cor, dels xiquets o dels òrgans, i per això les dificultats més importants van ser les de trobar un material resistent i que no fora tòxic, clar. Però pareix que està funcionant. A mi em pareix una notícia mm, sorprenent, però bé, perquè si s'aconseguís realment crec que seria, no faria mal i seria molt més net, crec jo. Clar, el que has dit tu, curar sense fer una altra herida, no? Sí, que m'havies parlat. Això és, ah, sí, sí. Eh, passem a una altra notícia i, eh, i és un, un, un, un treball que s'ha publicat recentment eh, d'un laboratori que presenta uns, uns importants avanços en el tractament del virus del VIH, el que provoca la sida. Eh, perquè es podria dir que actualment eh, aquesta malaltia està totalment controlada, perquè es pot viure, conviure en ella, però el que passa és que eh, és un tractament, no, no és una cura. No? eh, com explicava el, el, el metge de la investigació, si deixem els medicaments, el virus realment pot tornar a actuar perquè com es transcriu als, als nostres gens i es queda gravat, realment sempre el tenim. No? El, el, la, el tractament actual el que fa és mantindre el, a ratlla, per dir-ho així. No? El que han aconseguit ara mateix és mm, o el que es pretén és destruir les cèl·lules que tenen el virus. Però pareix que és una cosa ben difícil perquè el virus este de l'UVIH té la capacitat de no manifestar-se i no mostrar on està. Aleshores, el que s'ha de fer, i és el que mostra este nou treball, són dues coses. Primer, s'han de distingir les cèl·lules afectades de les sanes i després s'han d'eliminar. És per això que, que han fet una analogia i li diuen que el tractament este és com els dels míssils teledirigits perquè primer hi ha un anticòs que detecta una proteïna que el virus genera sobre la cèl·lula i després, eh, quan s'ha detectat la cèl·lula esta que està eh, infectada pel virus, hi ha una toxina, que és del tal, que ens podria matar perfectament, eh, aquesta toxina entra dins la cèl·lula i ataca el virus. No? Clar, és una toxina molt, molt greu però com que ataca concretament a les cèl·lules infectades, realment eh, estem fent una cura. Bé, també està en procés, crec que només s'ha fet en, en, en, en, en ratolins, no? Sí. Però bé, han estat un, un bons resultats i s'espera que eh, més avant pugui aplicar-se als humans. Una bona notícia, però... Sí, jo crec que... Uh mm. mhm. -huh. Val. Eh, per altra banda, investigadors de la Universitat de Duke han aconseguit que els monos aprenguen a, a moure un altre cos virtual o un, rebo, un robot que l'assimilen com si fos el seu, que assimilen aquest cos com si fos el seu. Des de fa uns anys que s'ha aconseguit que puguem moure diferents aparells robòtics connectats directament al, connectant, perdó, perdoneu-me perquè la notícia és una mica... Eh, sí, esta, esta, esta és enrevesada. A veure si vos ho aconseguís explicar. <laughs> vale. El que passa és que eh, el que vos dia, que estan in intentant que puguem moure aparells robòtics connectant directament les nostres terminacions nervioses amb circuits electrònics. Però l'últim avanç ha sigut fer aquestes terminacions virtuals o robòtiques, fer que aquestes envien senyals als serveis y que aquest les interprete correctament. Sí, és que la idea, eh, así tal com tenim escrit un poquet en el guió, està un poc <laughs> difícil, però la idea és que, clar, pareix que de fa temps sí que eh, s'ha aconseguit que, que uns monos o el ser humà menegen, siguin capaços eh, simplement per un, no sé com es diu, un aparell contacta al cervell, es pugui manejar un, un aparell robòtic, un braç, un tal. Però la història és que aquest aparell torna a enviar una senyal i el cervell interpreta aquesta senyal que li envia el, este braç virtual o esta història virtual. Que el faria interactuar, a més, no? Com, com? Faria interactuar... Eh... Clar, clar, és interactuar que, que el, eh, la senyal del cervell que envia a aquest robot o a aquesta màquina virtual, al mateix temps, aquesta màquina virtual puga ser capaç d'enviar una senyal darrere al cervell i el cervell diga ah, això, això és blanc, o això està dur, o això està planet. La sensibilitat, això ens referia. Ah, això, molt bé, molt bé. Val, i, eh, eh, és per això que es diu que els monos de l'experiment han assimilat aquest cos virtual com si veritablement fora seu. I per què resulta tan important això? Pues perquè en un primer pas per aconseguir aquesta interacció bidireccional entre el cervell i les màquines, de que les màquines es puguen considerar com a part del nostre cos però tranquils, no vos asusteu. Sí, perquè aquesta història de màquina-cervell eh, oh, a mi m'espanta un poquet. <laughs> La història és aconseguir un, eh, un exoesquelet per a persones discapacitades. O sigui, la, la notícia és per a algo molt, molt sí, bo. Sí, el propòsit és... Eh. De fet, el propòsit eh, és que la treta inicial siga en el Mundial de Futbol de Brasil i que la faça una persona amb un exoesquelet. Sí, clar, eh, la idea és que esta, el connectar a aquesta persona, el a, a una persona, de manera que puc enviar-li senyals que, i que eh, el, el esquelet, el robot este, eh, no sé, segons va caminant o segons tal, mm, torna a enviar senyals al cervell i el cervell interpreta, entonces que la màquina i el, i el cervell o, o la màquina i el cos siguen tot una unitat. Uh -huh. Això seria molt interessant, del Mundial, si de ver, si sí, de ver <laughs> fas. perquè queden quatre mesos. El, eh, esta notícia crec que va eixir allà per desembre, començament de desembre, i el tio pues, a mig any vista es planteja això, ja veurem si ho aconsegueixen. Eh, continuo jo canviant de tema en una altra història eh, que és esta sobre també en l'actualitat científica sempre hi ha molta notícia sobre l'astronomia, l'astrofísica, etc. Eh, esta notícia fa referència a que fa pocs dies que la nau Rosetta, que té el nom per, per la pedra roseta esta, que és la que ens dona informació, no? la que va permetre la, identificar l'alfabet dels jeroglífics, no? els gipsis. Eh, pues, la nau esta roseta, que és de l'Agència Espacial Europea, ha despertat després de dos anys i mig solcant l'espai, està per ahí pululant, per ahí volant per l'espai, i, ha despertat ara fa uns dies perquè el, la idea és que es posa sobre un asteroide concret que eh, el van triar per la seva, per la seva velocitat, la seva trajectòria i la distància a la Terra i tal, perquè la, la idea és estudiar la composició química de, de l'asteroide, del seu nucli, la seva morfologia, l'activitat del cometa, etc. Eh, en teoria es posarà sobre l'asteroide allà per juliol i l'acompanyarà després en el seu viatge durant dos anys. Per què té importància aquesta notícia? Perquè els asteroides o els cometes, com que passen molt de temps lluny del Sol, eh, són en general molt eh, freds i, per tant, la seva composició no s'ha alterat molt des de la seva formació. Aleshores, el seu estudi es suposa que pot donar molta informació sobre dos aspectes. Per un costat, pot aportar informació sobre l'origen del nostre sistema solar i per altre costat en cas de que tinga aigua i que, i que pareix que, que en té, i, o que tinga aigua i fins i tot matèria orgànica dins d'esta aigua, eh, diuen que podria estar relacionat amb l'origen de l'aigua i de la vida en la Terra. És que la teoria diu que la Terra... Això és que he tirat aquesta notícia perquè a mi resulta molt curiós, això jo no tenia ni idea. No? Eh, la Terra, al seu origen, era com un mar de lava calent en la superfície, però que segons va anar refredant-se es va quedar com un planeta, un planeta sec i rocós. Després se suposa que l'impacte d'algun asteroide amb el nostre planeta va ajudar a portar l'aigua i la matèria orgànica que podrien ser els precursors de la vida. Eh, però no hem de confondre una història que es diu de la, la panspèrmia, que no és que vinga, no era una vida extraterrestre, no és un microorganisme que hagi vingut en un asteroide així, no, hi haurien molècules orgàniques que han pogut ser, que han vingut així per un asteroide, podria ser, i han sigut les precursores de la vida així en la Terra. Realment l'origen de la vida no es coneix, però, o, o no es diu que sigui extraterrestre, però podria, la matèria que ha propiciat és la vida podria haver vingut d'algun asteroide. Una teoria, també. Mm. Molt curiós. Anem en una altra curiositat. Eh, bé, un recent treball científic publicat en Nature d'una investigació de la Facultat Real de Veterinària de Hatfield, al Regne Unit, ha explicat per què les aves migratòries volen, volen amb una formació de V. Quan volen els pardals, per simple moviment en l'aire, resulta que es generen unes turbulències induïdes en l'aire que deixen darrere. Però, a més, pel moviment de les ales, l'estela turbulenta oscil·la amunt i avall amb una freqüència determinada. Doncs bé, segons l'estudi aerodinàmic que ha fet eh, esta, esta científic, uh -huh. cada pardal es col·loca en una posició que a banda d'evitar l'efecte negatiu de les turbulències del pardal al qual segueixen, sincronitza el moviment de les seues ales a més del pardal de davant, per aprofitar quan aquesta estela de, de turbulència està, diguem, en moviment ascendent, i d'aquesta manera estalviem energia i és resultat és més fàcil per a fer aquests viatges tan llargs que fan aquests sí, aus migratoris. Sí, la, la, la notícia a mi em pareix la més curiosa, no? Eh, clar, la, són unes quantes simulacions que han fet per ordinador i tal, però també han, han no me recordo el nom de, de, del pardal que han triat, era una au migratòria que estava en, en perill d'extinció, no sé, per això tenia, estava molt controlada. No? Han posat sensors per a detectar el seu moviment de les ales i sí, es veu que, no sé, les turbulències de, de, de les ales, quan pugen, baixen, però es que el pardal de darrere maneja les ales en funció de la turbulència de davant i fa que, que, que el, el seu vol siga molt més eh, fàcil, no? que estigui rebent mm. energia. La natura solidària, que sí, sí, sí. excepte en els humans, <laughs> en la resta de les espècies. Sí, sí, sí. sí que sí, tots estan seguint el líder, però realment és que, de fet, eh, ara que recorde, crec que eh, fins i tot el moviment de les ales del de darrere ajuda també al de davant. Sí, o sigui, que és solidari no de avant cap arrere, mm. sinó també de darrere cap avant, no? sí que és eh, solidari en tots, en tots els sentits, no? I bé, fins així eh, l'actualitat científica, algunes notícies que hem tirat per ahir, i ara passem a una secció mm, diferent. desexistenciales. esta secció de dubtes existencials és un poc de, de, de conya també, perquè el, que, la idea és fer una, una o dos preguntes relacionades amb algun estudi científic, sí, però que impliquen també un, una reflexió igual un poc més profunda. No? <coughs> Perdó. Eh, clar, en general seran preguntes relacionades amb, amb la ment o el comportament de la ment, eh, sobre la qual últimament estem coneixent cada volta més gràcies als avanços en la neurobiologia. Si això, al final, donarem l'explicació a les preguntes, però així va la primera pregunta, el primer dubte existencial. A veure, heu pensat alguna, mm, alguna volta que estem vivint en el passat? O millor dit, heu pensat que vivim en un present que no és tan real? Ahí la deixe. Però avise que aquesta pregunta té truc. Eh, després, a veure si entre els dos l'aclarim. I hi ha una segona pregunta. Penseu que les vostres accions totes les vostres accions les feu conscientment? Creieu que les vostres decisions són a consciència? Vull dir, imagineu, vaig a posar un exemple, no? Eh, imagineu que aneu caminant pel carrer i quan vos creueu un altre carrer gireu el cap per mirar, perquè sí. Penseu que aquest girar el cap ho heu fet perquè volíeu mirar el que havia en aquest carrer o ha sigut que un acte inconscient que heu girat el cap, heu girat el cap perquè sí? Ahí ho deixeu. tornem al programa habitual i ara passem al tema central, com sempre, eh, que, com havia comentat al, al principi, eh, tracta les reaccions químiques que ocorren mentre estem eh, cuinant. Per això mm, parle de les reaccions químiques, no? És el eh, titulat, el titulat del programa així un poc més de... donar-li un toc d'originalitat. Eh, Realment explicaré un parell de reaccions, eh, però ja veureu com en realitat tota la cuina o tota la transformació dels aliments és en veritat una reacció química, no? Sí que anem oblidant-nos de tota aquesta quimiofòbia, com explicava en l'anterior programa, si és que encara es queda algun tipus de quimiofòbia, no? deixeu ho de, de, històries, no? Bé, anem a començar un procés molt típic, eh, que és mm, per què s'unfla el pa després de pastar? O per què s'unflen els biscuits i els pastissets quan els posem al forn? Va, la resposta a, a les dues preguntes de per què s'unfla el pa o per què s'unflen els biscuits és la mateixa. La massa del pa o dels pastissos s'unfla perquè al seu interior es genera, a través d'una reacció química, un gas, el qual crea unes bombolles dins que són les que li donen a la massa aquesta consistència esponjosa que realment és tan agradable, no? Eh, el gas que es crea és el mateix en els dos casos, eh, concretament és el diòxid de carboni, el, el CO2. El que passa és que l'origen eh, de, de, de, del gas este en cada cas, en el pa o en els biscuits, eh, depèn del, de l'agent químic que emprem. Realment és diferent en cada cas. No? En el cas del pa, el que posem és llevat. No? Y ya, como me explican en el programa aquel de la bioquímica del B, el llevat es un microorganismo que se alimenta del sucre del raím y produce etanol, es el alcohol, y el dióxido de carboni, el CO2. en el caso del pan, pa, aliment no son sucres, bueno, o sí que son los sucres porque es el, el midó de la farina, que al remat son cadenas largas de sucres. No? Entonces, el llevat el que fa es alimentarse del midó de la farina produce etanol también y produeix CO2. El etanol al final no queda en el pa porque cuando el ponemos al forn la temperatura elevada fa que el etanol se evapore y perd, no? Pero sí que las bombolles de CO2 que es creen eh, donde esa consistencia eh, esponjosa realmente, em, el pa o la masa del pa s'unfla eh, fora del forn, no? quan estem pastant la deixem un temps ahí i és, la massa va unflant. Per què? Perquè el llevat va consumint el midó i va generant CO2 i per això la massa va unflant-se. No? Val, per altre costat, en, en el cas dels pastissos, el CO2 té el seu origen en el bicarbonat que s'afegeix sempre a l'hora de fer-lo. No? Sempre posem bicarbonat, un pessiquet de bicarbonat. Eh, a vegades es posa el que s'anomena la, levadura, la levadura química o els sobrets estos, el blau i el blanc, no? és típic de, de la gaseosa que es diu, però que si ens fixem en els sobrets estos, un d'ells posarà bicarbonat sòdic Al final es bicarbonato que ya sea bicarbonato o tal. En el caso de sobret, em, l'atre sobret te normalmente un como el ácido tartárico o ácido cítrico que eh, ayuda a que, el bicarbonato se eh, transforme a CO2 antes. Es una reacción mm, en un medi ácido, diguem, el bicarbonato pasa a CO2 avance. Em, si no, eh, cuando se es simplemente la calor del forn, la calentor del forn, descompone el bicarbonat, ese carbonat es el carboni que té el dióxido de carboni, Y per tanto, eh, un motivo o per un altre, al final es creen les bombolles de CO2 dins de la masa y fan que puge, que tenga esa consistencia eh, esponjosa. Eh, val, això per un costat, crec que tenia així en el guió més coses escrites, però les passem, eh, passem de... I continuem en, en una altra recepta, en una altra història de reaccions químiques, que és el que passa per exemple, quan estem fent un putxero o una, una paella, per exemple. Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina, empadurnada de harina. Ara no té que veure con les manos en la massa, no n'hi ha massa, eh, anem a, a en el Puigero. Però abans de parlar del Puigero, eh, igual val la pena eh, nomenar una sèrie de reaccions molt importants que es donen quan cuinem mm, moltíssims dels aliments. No? Són les que es coneixen com les reaccions de Maillard, en honor al químic francès que les va citar per primera vegada. Aquestes reaccions són moltes i, i eren molt complexes. No? Són les que tenen lloc quan es posen eh, junts els aminoàcids i els sucres a elevada temperatura. I clar, com aminoàcids i sucres eh, són unes molècules que formen part o provenen de carbohidrats i proteïnes que són la majoria d'aliments tenen carbohidrats o tenen proteïnes, al final aquestes reaccions eh, formen part del dia a dia eh, en la cuina. No? per exemple, mm, les reaccions de, de Maillard són les responsables de coses com el, aquest color més marronet quan posem eh, la carn a la planxa o a fregir o un peix, aquest color marronet o ja un poquet més fosc, més negret, més dauraet, no? Eixes són les reaccions de, de, de Maillard, no? A part també li donen eh, aquest olor i aquest aroma <clears throat> que apareixen en, en, en l'aliment i realment que canvien el seu sabor i realment l'aliment té una textura i un sabor diferent i, i ens agrada realment. Són reaccions molt complexes, com he dit, eh, que produeixen Mm, centenars de noves molècules unes d'elles que són molt interessants perquè realment donen un sabor mm, i un olor eh, especial, eh, però també també produeixen altres molècules que no són tan bones, com per exemple l'acrilamida o el 5, el 5 hidroximetilfurfural. Vale. Eh, Aquestes dues molècules mm, són potencialment carcerígens, segons indiquen les agències de seguretat alimentària. Eh, per exemple, quan es, es passen de temperatura eh, a l'hora de fregir o a l'hora de calfar, eh, és quan a molt elevada temperatura o en molt de temps és quan es pot produ produir més acrilamida o més esta altra, hidroximetilfulfural. Bé, però tampoc anem a assustar-nos. Eh, les concentracions són molt baixetes i no estem tot el dia menjant i dinant coses a la planxa o fregides i no pues, passa res. Però bé, anem a passar ja al que passa en el, en el, en el putxero, no? Val. Un putxero consisteix bàsicament en posar carn i verdura a bullir en un perol gran i ple d'aigua. Afegim espècies, cada un segons el seu gust, i es deixa bullir durant un bon temps. Durant este temps eh, ocorren multitud de reaccions químiques diferents i, de fet, podríem dir que, en veritat, un perol d'estos, on fem un putxero, és, en veritat, un reactor químic. Però això de reactor químic ens espanta. De fet, hi ha un llibre per ahir o en una assignatura en, en, en la carrera i en enginyeria química eh, i en el, el, la, el reactor químic del putxero, no me'n recordo. Bé, el que passa en el putxero és realment una extracció aquosa, que es diu, no? És gràcies a l'aigua estem extraent els compostos solubles de la carn o les verdures per a que passen al caldo. Eh, L'efecte conjunt de l'aigua i la calor fa que el teixit conjuntiu de la carn es reblanisca i es trenque i es propicia la extracció, extra, extracció perdó, eh, d'estos compostos solubles. De fet, esta és una mm, diferència important eh, de, per exemple, quan preparem Eh, una paella, porque en, eh, el puchero la carne normalmente no sofregís, no? es que ¿qué pasa al sofregir? con al sofregir la carne está en contacto eh, en la paella, en la sartén, en lo que siga, a una temperatura muy gran, es cuando tienen yo las raciones este de mallar que acabo de comentar, y entonces es forma este coloret más más en la carne que en el puchero no es dona. realmente la carne del puchero tiene un tricolor color. Eh, que Per què és diferent? Perquè en el putxero la temperatura, al bullir l'aigua, l'aigua arriba a 100 graus, més o menys, també depèn de pressió, no sé quantos, no? Però és que al, al posar a la planxa o al fregir les temperatures poden ser de 170, 190, doncs per això les racions de Maillard en un putxero no tenen lloc. Eh, de fet, les reaccions de Maillard també, eh, entre les sucres i les proteïnes de la carn, a part d'aquest color daurat típic de la carn al sofregir-la eh, i aquest sabor torraet, ajuden a tancar els teixits externs de la carn i eviten que l'aigua i altres components de la carn isquen a l'exterior. Per això, la, la, la carn de la paella sol estar més sucosa i més saborosa, no? Perquè eh, estem controlant o limitant l'extracció de compostos. Però, clar, en el putxero el que volem és fer un bon caldo. Entonces, volem que isca el sabor de la carn al, al caldo. Entonces, per això, eh, gràcies a l'aigua i la calentor, sense arribar a aquestes temperatures tan grans, ajuden a que es faci un bon caldo, així eh, sabroset, sabroset, no? Eh, val, eh, estem empadant la carn al putxero, les verdures i tal, i ja tenim que estem extraent, gràcies a la calentor i a l'aigua, estem extraent els components solubles de la carn i, afegint, i que s'afegeixen al caldo. Per altra banda, el greix de la carn comença a desfer-se i com que el greix és menys dens i no és en aigua, comença a formar una capa en la part superior del, del putxero. Sol ser aquesta capa d'un color un tant diferent, si hem, si hem posat eh, safrà o alguna cosa així, un coloret, per això la capa superior del putxero eh, sol tindre un, un color més diferent, més fosc, perquè està el greix s'emporta este colorant i queda en la part superior del, del caldo. Eh, hi ha eh, més aspectes on podem veure la quantitat de compostos químics que hi han participat en aquest reactor químic, que és el Puchero, en aquesta extracció aquosa, eh, però este, este, compostos químics, aquestes reaccions, es veuen millor quan ja servim els plats, diguem, no? Perquè al principi, quan eh, servim el caldo, si esperes a que eh, es refredi un poquet, eh, veurem com sol passar que apareixen com unes, en la superfície unes gotetes transparents no? que quan tires en la, en la cullera es menegen, no? pareix que estiguin fugint de tu. No? I aquestes gotetes són eh, els que són els components majoritaris del teixit gras. És, és, el teixit gras és el blanc de la carn, el, la cansalà, no? Com són menys densos, igual que l'altra la, part de greix de, de, de la carn eh, suren en, en la part superior i per això veu, veiem aquests mm, cercles. No? També com no són solubles eh, en, en aigua, són, són és matèria grassa, eh, formen aquests cercles eh, perquè intenten exposar la menor superfície, que és la d'un cercle, eh, la menor superfície a tota la resta de, del caldo. No? També pot passar que mm, en la superfície del plat ens aparega una capa fina i com un tel, no? A vegades quan li deixes gelar un poquet, quan eh, canvia un poquet la temperatura, se'ls gela un poquet, forma la part de dalt un, un, un, una teleta fina, no? I estos són els, els fosfolípids, que són també de l'estil de, dels triglicèrids, que estos fosfolípids formen part de les membranes cel·lulars de la carn, no? Com que són molècules llargues, però tenen una part soluble en aigua i altra, i altra no, no sé si ho recordeu, no? Eh, quan eh, explicàvem el xabó, tienen una molécula larga que tiene un extremo, una par soluble y en el otro extremo una par que no es soluble. Entonces, como estas moléculas son del estilo digan que la par soluble es queda en la par de Vice, en contacto en el caldo, y la parte no soluble, la que es más grasa es queda en la par de dalt. Entonces, formen toda una capa, una molécula cosa de otra forman no sé, forman toda esa tela, no? La par de baix en contacto en la soluble, en contacto en el caldo, y la eh, en la par superior. es decir al final, un puchero es una disolución concentrada de muchísimas mm, mm, sustancias eh, de la carne, de greisos, eh, de aromas, etc. Eh, al remate de compostos químicos de moléculas que formen este y y, la carne, y Y al final todos estos compostos tienen un buen sabor a la disolución. Eh, esperé que el Puchero no haya perdido un poco más de, de, no? <laughs> O, igual ahora <laughs> ens de mes después de saber toda esta fantástica química que ya hay de darrere. Y he comentado un poquito un, detalle sobre la paella, sobre hora de sofregir la carne pero eh, acabe eh, o comento una historia sobre la carne que es em, la importancia al final una paella está en en, en l'arròs, no? I per això vull comentar una cosa sobre l'arròs. Però, eh, clar, eh, realment fer una paella també és bollir carn i bollir arròs i bollir verdures, no? Però, clar, com es gasten altres verdures, es gasten tot tipus de carn, etc., pues, mm, el sabor és diferent i com que la carn és, una altra, és més magra, no té tanta grassa, no hi haurà aquests triglicèrids y nos formará ese tel, a volte sí, porque bueno, depende de la carne consiga no? pero no forma esa capa de grasa eh, superior, es diferente pero no? Eh, però bé, el com importante de una el més important d'una paella és l'arròs, no? y eh, comenté un poco una cosa sobre el arroz Eh, arroz está formado básicamente per midó en la parte exterior del gra y eh, este midó son unas moléculas llargues, no? com he de, de sucres, no? y este, eh, este en la parte exterior y ya una zona interior del gra más compacta que es de la perla. No? El mido fa una estructura impermeable al agua lo que protegéis a, al gra interior de toda la humedad No? pero claro al bollir, igual que pasa en el puchero estrenga esa estructura del mido y saforís que agua, que el caldo, entre dins de, de, del gra d'arròs, dins tota y i arroz agarre el sabor del caldo. el arroz blanc, com tu bulls aigua sense caldo, sense res, pues arroz sapa arroz, no sapa res més, no? Pero eh, què en, en... Per què té el, grado gra arroz? Està, la importancia está en el, en el midó, que, que pot tindre dos formas, Indica que son moléculas llargues pero pueden ser lineales o ramificadas el eh, arroz que té un mido ramificado donarà un arroz que al bollir es quede como a pegalós, però absorbirà molt del sabor, no? al quedar absorbís molta agua i absorbís molt de sabor. Per, per contra, arroz que té molt mido lineal es quedarà molt compacte, més dur, eh, pero le costará costarà més absorbir el sabor. Aleshores, com el eh, la paella volen que tinga sabor però que el gras quede soltet, l'arròs ideal per a la paella és el que tinga un percentatge intermedi entre estos dos tipus de midó, el linear i el ramificat. Es quede, tinga sabor i es quede compacte. I, en teoria, les varietats d'arròs útils per a la paella són el Senia, el bahia, albufera i bomba. Ja ho sabeu, si voleu fer una paella, quin arròs heu de comprar. Olvideu-vos del basmati o aquestes històries, que no, que no. en fin. Ah, y un detalle más sobre la paella y tal. Em, el, arroz este socarrat que queda en el fondo de la paella, eh, cuando nos pasen de cremat, eh, también se queda socarraet por las reacciones de Maillard también, por la reacción entre sucre y y i tot no? le da ese sabor y esa textura tan especial que a todos les agrada el socarraet. Al final se comienzan a rascar la paella, no? Pero claro, eh, ojo, cuidado, que un profesor mío si es crema mold eh, un problema porque pueden aparecer aquellos compuestos químicos que día que eran que y también eh, pues le dan un sabor igual cremat que, no acaba siendo molt Y ve, ah, sabes toda esta toda esta sobre las reacciones químicas de, en la cuina, un ejemplo de algunas que ni han, pero sintetitzades en dos processos com poden ser el putxero i la paella. I aprofite perquè tot, la, la majoria d'aquesta informació està treta de, del blog de l'amic José Miguel Mulet, que és un professor de la Politècnica de València, que és un xic de Denia, que parlarem d'ell igual en algun altre. T'ha agradat la explicació? Sí, me... per supost, per supost, com sempre. Eh. Com sempre, superinteressant. Així estava jo en la, en la boca oberta. <laughs> Aprenent. I... Molt bé, molt bé. Eh, podrien contar més, més, més historietes sobre, sobre importància de les reaccions químiques perquè mm, a l'hora de, de l'arròs també influís la duresa de l'aigua, no? el tipus d'aigua, inclús la pressió atmosfèrica, perquè fa que eh, la temperatura de bollir siga una d'una altra, però ja és filar prim. Això ja els expertos que saben fer una paella, jo no sé fer una paella, no fem mai. Ja. Igual l'experiència al final sap quan, quan hi ha més mal temps i menys pressió, una borrasca, pues mira, saps com, saps com, com fer la paella, no sé. Eh, I bé, Acabem así el tema central de las reacciones químicas y continuemos. Al, con, con, que Batch eh, en el, en, el, en el magazine este de la pasada, passada a explicar el reportaje, eh, vas a hablar de la grip. Mm, ahora intentaremos explicar, le pase la palabra a Ángela, que, que, que, que contar yo así una historieta más larga, ya no tinc veo, y <laughs> se me oblidat portar ni, un, ni un gote d'aigua, així, <laughs> estem sex. Eh, eh, anem a explicar què és el que ocorre en veritat dins del nostre cos quan patim una grip o almenys quan patim un constipat? el que passa és que els virus des que causen refredat comú ha superat les nostres defenses i comença a reproduir-se en la part més interna del nas. I una volta ha entrat, només podem esperar a que el sistema immunològic del nostre cos s'encarregui de crear defenses i d'eliminar el virus mentre nosaltres podem actuar front als símptomes. I aquests símptomes no són pel virus, sinó per la reacció del nostre sistema I, immunològic. Important, important. Molt Nos pensem important. que és el virus el que, el que al final acaba fastidiant-nos, però no, és el nostre sistema immun immunològic el que fa que tinguem, eh, que sentim o patim les conseqüències del virus. Per avisar-nos, no? Sí, eh, sí, sí, és un avís, és un, és un eh, avís. És un, és un avís. És un, és un avís. I, i eh, Ara continuem, sí, però sí, un sí, dubte sí, que... Sí, al cap. <laughs> Al cap, però que, no, que volia eh, preguntar-te també que una molt mala costum que pense que tenim, com el ritme de vida que duem és tan trepidant, és la de dir, pues vaig a prendre estoy, estoy, estoy, estoy, perquè em lleve la febre, no sé què. Eh, no sé si és una reacció del cos, és el cos el que deu encarregar-se de curar Vull dir, la febre sí, és eh, curar eh, i tallar-la, no? No, clar, cuando quan mos prenem, eh, ejemplo, el paracetamol o el eh, ibuprofeno, tipo de historias, o, la aspirina, el acetil salicílico, realmente... aquestes històries ens ajuden a combatre símptomes, no el virus. Ens ajuden a, a, a, tindre menys, menys mal de cap o que, a, a que els mocs siguin menors, però realment el virus no, no el cura. El, el virus el cura el cos i el nostre sistema immunològic. Ens ajudarà a, a, a patir menys, mm. però realment és una qüestió de, de temps. Les nostres defenses són les que reaccionaran i faran que patim menys o més el constipat. Mm. Sí, igual deurien deixar un poc el cos que és més, més savi, no? I, sí. i no anar tan, tan Clar, a pressa, tan a pressa. Sí, Aquesta és una qüestió ja de sí, no, persona. No, no, no, no, no sí, està, està bé, està bé, però eh, sí que de veres que que, clar, com no volem tindre mal de cap i no sé quantos, yeah. pues, al final acabes prenent algo per a... els símptomes siguen menors, però el virus actuarà lo que tindrà. Si, ha entrat, si el tens molt agarrat, que es diu, no? pues tardaràs més en curar-te i si el tens menys, pues curaràs antes. Patiràs mm. menys o més. Vale. Eh, bueno, continuem parlant del que, <laughs> del que estàvem, que és que eh, el virus s'instal·la des de les cèl·lules fals del nas i eh, des d'allí eh, comencen a escapar-se amb intenció de colonitzar la gola. De fet, el mal de coll o de gola ve perquè els glòbuls blancs envien unes substàncies, les citocines, que el que fan és inflamar la gola i estimular els nervis perquè tot el sistema immunològic s'entere de que hi ha una infecció. Uh mhm. -huh. Son les citocines i no el virus els responsables del mal. Aquestes citocines, més avant, arriben al cervell per a fer que tinguem, que tinguem aquesta sensació de fatiga, dolor muscular i tal volta febre tot perquè el cervell pense, com diem antes. Sí, sí. Ei, estigues tranquil, <laughs> no passes res i col·labora en el procés de recuperació. Deixa'ns actuar <laughs> al sistema immunològic i no gastes Clar, energia. Eh, al final és una qüestió de temps, no? Eh, eh, el cervell, les citocines aquestes avisen al cervell i el cervell es diu ei, estigues tranquil, no poses a córrer ara que deixen que treballi perquè si comencem a gastar energia el nostre sistema immunològic es dedica a moltes funcions més i no es dedica a eliminant el virus, que és de lo que es tracta. I, per altra banda, la inflamació passaria també al nas i es dilatarien els vasos sanguinis per supurar aigua i tractar d'eliminar el virus. És aquesta aigüeta, junt els glòbuls blancs encarregats de combatre el virus, el que formarà la típica moquera que tenim durant el constipat. Hi ha més efectes, com la irritació del nas, dels ulls, la tos, etc. Però amb aquests efectes ja tenim prou per veure com la ciència es pot explicar el que passa durant un refredat. Sí. Això és, són al final les citocines. De fet, en, eh, en el reportatge de la grip no, no ho vas comentar, però eh, dia que la grip espanyola eh, va ser molt, molt eh, va fer molt de mal, va causar moltes morts i es veu que eh, va causar el que es diu una mm, explosió de citocines mm mm-hmm. perquè per unes raons pues, concretes el virus era molt eh, el virus aquell de la grip era molt efectiu i que especialment la generació de citocines que, com, com has dit, eh, fan una inflamació de les nostres, del, del coll o dels vasos sanguinis i tal, i aquestes inflamacions són les que acaben produint, eh, no me recordo molt bé com era, però alguna inflamació en els pulmons o el que siga pot eh, tindre, arribar a un, un, diguem, com un col·lapse, no? Del, I entonces acaben morint les persones per aquesta explosió de citocines, perquè el nostre sistema immunològic reacciona exageradament al virus i acaba Bé, eh, ja estem acabant, ja no sé si aguantareu, guat, portem tres quarts d'hora, sí, eh? <laughs> O sigui, sea, este programa és sense fer llarg. Estic segura de que estan sentint, no sé, <laughs> encantats. Que, que estan aguantant, segur? Segur. Molt bé. Bé, ara ja, ja m'ho anem. Eh, acabem ja quasi el, el, el programa de la ciència de cada dia en este nou format, però abans de tancar teníem per ahir el parell de dubtes existencials eh, que estan per aclarir i eh, li preguntaré a Àngela eh, no, val, no val mirar el guió no, que el tinc allà escrit, mirar, ara no. gira el guió para que no veja, i es passa la pregunta no, de aquella de la resposta me la sé, tinc el guió així escrit però me la sé eh, me l'he estudiat, m'ho he estudiat <laughs> eh, no la eh. primera era aquella Quin del, del present. Ah, sí, penses que estem vivint en un passat o vivim en un present falsejat? La meva idea és, és més metafísica que, que altra cosa. És, jo pense que no hi, ha pre, no hi ha present, no existeix el present, que vivim en un passat... Ostres, sí, sí, tu, tu, tu, tu, tu. jo et dic que la pregunta té truc, que realment la resposta és molt més... Bueno, més és, senzilla, bueno, suposo. Senzilla, senzilla, entre cometes, digues, digues. No, jo, eh, no, la meva resposta també és senzilla. No? Jo pense que, eh, no sé, ara estic parlant i ja ha passat, per tant, ja, ja ha passat ja estic en, en un futur, no existeix ni el present eh, ni el, ni Mira, el futur. Pot... Anem, anem fent passat constantment. Vull dir, anem caminant fent passat. Molt bé. Eh, agarra la resposta perquè quasi el que vols dir, eh, eh, enllaçant-ho en la, diguem, la resposta oficial, és que som conscients del present quan ja ha passat. Perquè és això el que passa. Realment vivim en un passat, però vivim en el passat en dècimes de segon. Això volia dir. Perquè l'història és que eh, les, eh, les nostres connexions nervioses reaccionen mm, un poquet tard. S'ha des, demostrat que eh, la senyal arriba al cervell, per exemple, mm, un poc més tard quan és un, un estímul en el peu que en el braç o en el pit tarda més en arribar al cervell. Entonces, hi ha un retras en la resposta de quan eh, realment tenim un estímul a quan realment el cervell l'interpreta. Mm -hmm. Però realment este retras eh, és de veres important, no? <clears throat> Esta hipòtesi que es, planteja, es en els científics últimament de que vivim en un present falsejat, no? Eh, <clears throat> és un, un retras important, no? <clears throat> Perquè pareix que segons la parte del cos que estiga estimulant la, conexión eh, la nerviosa diguem que tiene una velocidad diferente no? las <clears throat> eh, les del, de envían la señal instantáneamente no? L'ull reacciona, la, vista reacciona instantáneamente no com el o en la esquina o en el brazo o que siga, no? pero es veo que las señales eh, arriben al cervell o arriben a, en un retras coordinado i arriben a, al, al tàlamo eh, al mateix temps. Allí, en el tàlamo este, és on es centralitzen les senyals i després d'ahir s'envien al cervell i el cervell es interpreta. Clar, I això és important perquè, si no, el cervell rebreria eh, senyals, diguem, descoordinades en el temps i no sabria interpretar-les. No? Per això que aquest retras de dècimes de segons que tenia truc un dia, <laughs> eh, realment és important. No? Esa, esa consciència, o són conscients d'algo quan ja ha passat, com un poc Eh, no? el que dies, mm. realment és important per a que el nostre cervell no, no s'arme un, un embolic i, i puguem interpretar el que passa al nostre alrededor. Vale, la meva resposta era fi de sí, filosofia. Sí, era filosofia, però, filosofia, però, però, però, però anava no, encaminada. Anava encaminada. I ara el segon dut existencial que eh, feia referència a si algunes de les nostres accions són plenament voluntàries o no són voluntàries. No? Eh, quan, he posat, eh, quan he fet la pregunta, he posat un exemple molt simple, eh, això de vas un poc al carrer i, i gires el cap a un puesto per mirar i hem mirat perquè tu prèviament havies pres la decisió de vaig a mirar ahir o has mirat perquè, perquè sí què opines? Bueno, eh, jo sobre això opine bueno, he vist que, que ha hagut una trajectòria pel que jo he vist des de la meva humilde posició <laughs> no, no, de dona del carrer, a, veure, al costat jo, jo, del jo, Espera un que jo això és tot perquè he llegit unes quantes històries, però jo això no ho sabia, no tenia ni idea. Jo conté així per, per a fer... Per a... No, jo pensé també, primer, des del, des del des del punt de vista psicològic, filosòfic, al principi mm -hmm. que és, eh, es deia que el, el subconscient i tot això era una part guardada en un lloc del cervell i que actuava només per les nits o en casos eh, de memòria, eh, una part oculta del cervell que no, que no tots controlaven. Això crec que en el temps s'ha anat canviant i jo tinc la convicció <laughs> pròpia, després de llegir algunes coses i, i d'anar analitzant, que... Mm, tot el que fem, pràcticament tot, eh, està, és el, subcon el subconscient el que ho fa. Tot, tot, prou, prou més de, de lo que podem imaginar. Nosaltres no tenim control sobre apenes res. Esa és, és la sí, meva sí, sí, idea. Sí, sí, sí, per ahí, per ahí, sí. No, és de veres, és de veres. Eh? és que els últims estudis científics eh, demostren això, no? Eh, perquè el que contava el, el, es este, siempre está de, del libre este de Ladrón de Cerebros, de Pérez Tupiña, que mm, contaba, por ejemplo, el, el, el siempre que posaba es de, estaba, estaba en un café y la pregunta que le hice a uno es, mm, tú estás en tu café en el bar o lo que siga y agarras la taza un momento y un, un, mm, poco de café, sí. Y la pregunta es, has agarrado la taza porque volíes o porque... dius, pues no sé, perquè pues, suposa que perquè volia, no? I dius, ara, Lídia, agarra la tassa només quan vulgues, quan tu mm. sigues conscient de què vols, no? I el tio va estar així, no? Pues quan dia, pues ara l'agarre, i l'agarrava. I agarrava la tassa i veia. I li diu, creus que ara has agarrat la tassa quan volies? I diu, pues clar que sí, la vull fer quan volia. I diu, pues tampoc. Mm. Ha sigut el teu subconscient el que t'ha dit, l'agarra. Eh, S'han fet algun estudi i pareix que Mm, conectando o sea, eh, observan la actividad cerebral, eh, veo que les, eh, del cervello de la decisión eh, se activen posteriormente a las sones de movimiento O sea que, digan que primero se activa el mover el brazo a la taza y después se activa la zona de, decir volví a agarrar la taza No? Es que que la acción ens, ens fa pensar que es fa pensar en la voluntat, la voluntat de després, no? El que tu dius, és realment, hi ha una quantitat de, de processos subconscients eh, que són realment els que, o sigui, no anem a dir el 100% de les històries, no? De les coses que fem, però sí que pareix que, que moltíssimes, la majoria d'actes que fem són subconscients, inclús, inclús el pensar mm, vaig encendre la llum, pues, pues meneges el braç o, o vas, has començat a menejar te després o antes de realment mm. pensar en volia, no? Sí, sí. També seran dècimes de segon, no? Però pareix que eh, tot és un procés més subconscient i després el nostre cervell ens crea la il·lusió de ser conscient, d'haver haver decidit o dir tenir la voluntat de fer això. I no vull allargar el, el programa, però també... Estem acabant ja. Eh, <laughs> eh, també pot ser per, per circumstàncies eh, externes, no? per coses que nosaltres no apreciem, però un cas que havia d'un pilot de Fórmula 1 que eh, ell no sabia que més abans s'havien s'havia detingut un, un cotxe i que l'accident, si actuaren sí. de manera conscient, l'accident era segur perquè ell no podia saber per ningú mitjà yeah. que aquest cotxe havia parat. Mm. Però van ser, es pensa, no? que van ser unes certes coses, però no sé, a lo millor el clima, el vent, l'aire, la forma de prendre la curva... Eh, Algun tipus de reacció, externa, un estímul no conscient... No cons I a part, el subconscient que va actuar uh -huh. i li va dir antes de temps frena, sí. perquè si haguera sigut la part conscient del cervell, pues haguera, haguera pegat. O sigui, que no, no, no som tan... Sí, no som tan, tan conscients, tan no, conscients no, de no, res. No, no decidim, clar, no estem predeterminats tampoc, no anem a ser tan... <laughs> Però sí que eh, estem més predeterminats o, o o pareix que eh, les nostres decisions són més predeterminades del que ens pensàvem. Però bueno, eh, el llibre, que se m'havia de portar-lo avui, eh, diu Està clar que fem el que volem, però decidim el que volem? Que bueno, que bueno. Hi queda, queda el dubte existencial i aquesta resposta per, per a que la mediteu. I bé, ara sí que acabem. Moltes gràcies, Àngela, per la teva col·laboració. Moltes gràcies a tu. Eh, I bé, els que esteu escoltant ja sabeu que si voleu saber alguna cosa més o aprofundir sobre algun tema dels que hem parlat, pues, podeu deixar algun comentari sobre el que siga en la web o parlar amb mi directament. Ja eh, he deixat els enllaços dels blogs estos per a que si voleu pues, els seguiu i pues, mira, ja teniu més coses en la que entretenir-vos. Eh, eh, que ara vull dir jo ara... Ah, com et dic, en els blogs esto està molta informació, però ja sabeu que sí, és ah, que ens seguiu en el Twitter, moltíssimes d'aquestes notícies o molt d'aquests blogs acabeu retuitejant o fent un, un enllaç. Per tant, moltes historietes d'aquestes que conté així eh, pues si no les sabeu o no he, posat, no he fet un tuit, pues, igual si comenceu a seguir-me estic fent publicitat així, ja <laughs> bueno, està bé, està bé. està molt eh, bé que ho passi. Eh, eh, alguna, alguna historieta sí que vas, vas el dient per ahir. Uh mhm. -huh. I bé, ja està. Eh, torna a dir, moltes gràcies, Àngela. I un plaer, un verdader plaer. Eh, I ja, res més. Bon dia o bona vesprada a tots i ens veiem d'ací a dos mesos.